Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišeno mi dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashave, drugove i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Za Allahovu dozvolu nastavljamo govoriti o propisima i adabima prosidbe. O propisima i adabima prosidbe. Ovo je drugo i zadnje predavanje, nije potrebno toliko da se dulji. Na prošlom predavanju bilo je riječi o samom značenju prosidbe, o njenom propisu kod islamskih učenjaka, da li postoji određeni način na koji se prosi djevojka. Zatim bilo je spomena o ženama koje je zabranjeno prositi, odnosno prosidba kakav ima propis, pa dakle rekli smo da je poželjno da prosidba nije sastavni dio braka, ne utiče na ispravnost braka, ali je poželjno jer se prilikom prosidbe saznaju mnoge informacije. Čovjek se odlučuje na brak ili odustaje od braka, počesto, u tim trenucima. Pa smo spomenuli dakle da je poželjno, većina islamskih učenjaka smatra da je to lijepo, da je to poželjno, dočim pojedini islamski učenjaci kažu da može biti zabranjena, može biti naređena i slično. Dakle, poput braka, one propise koje ima brak, iste takve propise ima i prosidba i čuli smo komentar, komentar toga. Zatim, dakle, žene koje je zabranjeno prositi, spomenuli smo, dakle, žene koje su u idetu, žene koje su već prošene i one žene koje su nam zabranjene, da li, dakle, trajno ili privremeno. I bilo je, dakle, još tih nekih pitanja, ukoliko, dakle, se e, žena uda na prosidbu drugog čovjeka, ne uda se za prvog, već se uda za drugog ili taj drugi oženi, prosi, oženi, to je dakle jedna od zabranjenih prosidbi, ukoliko dakle dođe drugi pa a zna da je prvi prosio, da li je takav brak validan i slično. O tome dakle bilo govora e, više prošli puta. Došli smo otprilike kod istihare ili do istihare, jel tako? Zadnje što smo spomenuli od tih pitanja bilo je istihara ili propisano klanjati istiharu nama za ženu. Kao što nam je poznato, je li propisano je za sve jeli, u čovjekovom životu, za što čovjek se odlučuje, pogotovo ako su bitne odluke, dvoumi se, nije siguran, e, nije mu to naređeno, niti je strogo zabranjeno, dakle dozvoljeno mu je da čini, pa dakle on se dvoumi, da li da to uradi ili ne uradi. Pa dakle, poznato je da brak, svi mi dobro znamo da brak predstavlja prekretnicu u čovjekovom životu, stupa u potpuno novi život, oženjeni, friško oženjeni. Sklakovi se radi da to predstavlja prekretnicu u čovjekovom životu. Pa dakle, ako za druge stvari treba klanjati istiharu, tražiti savjet od Allaha subhanahu wa ta'ala, onda zasigurno dakle prilikom stupanja u brak, prilikom dakle donošenja odluke da li ženiti tu ženu ili ne. Pa je dakle propisano da se klanja istihara. Međutim, rekli smo prošli puta, nije dozvoljeno da čovjek se odluči da ženi određenu ženu, donese odluku i on malte ne stupa s njom u brak i onda poslije nekomu kaže dakle da je trebao još da klanja pa on dođe i klanja onako radi reda. On je već dakle donio odluku. Odluka se donosi nakon istihare, ne prije istihare. Odluka se donosi nakon istihare. Nakon što se čovjek posavjetuje sa učenim ljudima, nakon što ispita, provjeri što je god moguće više o ženi i također ona o muškarcu, Klanjam se istihara, nakon toga se donosi odluka. Nakon toga se donosi odluka ukoliko dakle dobije određeni znakove, jel Allah subhanahu wa ta'ala mu da. O tome će ako Bog da biti govora. Dakle, odluka se donosi nakon istihara, a ne prije. Ukoliko bi čovjek čvrsto odlučio da će se ženiti sa određenom osobom ili da će odstupiti od braka, neće se ženiti pa posle klanja istiharu, kažu islamski činjaci da je to jedan vid izigravanja sa istiharom. Da je, ta, da je to jedan vid izigravanja sa istiharom. Ako tvrdi da iskreno klanja taj namaz, kažu islamski učenjaci, onda poslije kada mu izađe na istihari, što mu izađe, kakve dobije znakove, neka postupi prema tome, neka se prepusti tome, a ne dakle svome prvobitno donijetom, donijetom jeli, zaključku. Dakle, to je bilo zadnje pitanje kod kojeg smo stali. Zatim, e, da li dova kod istihare namaza biva prije predaje selama ili nakon predaje selama. Kada se uči, dakle, dova. Čućemo ako Bog da je tu do a vjerujem da većina nas to zna, je li ta dova, ukoliko je ta žena za tebe dobro, za tvoju vjeru, tvoj dunjaluk, tvoj završetak na ovom svijetu, moliš Allaha subhanahu wa ta'ala da ti požuri, da ti to da, ako je u tome, u ženitbi sa tom ženom zlo za tvoj tvoj din, za tvoj dunjaluk, za tvoj završetak na ovom svijetu prije ili kasnije, da udalji nju od tebe i tebe od nje i da ti podari li drugu s kojom će Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan ili i Allah s tobom biti zadovoljan u braku s tom ženom. Pa, dakle, ta dova, da li se uči kada se klanja dva rekata prije predaje selama ili se nakon predaje selama? Pojedini islamski učinjaci kažu da se uči prije predaje selama. Tog stava je bio i šehol Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Vraćajući se na osnovu, većina dova Allahovog poslanika alihi salatu salam je bila prije predaje salama. A istihara ima dakle značenje dove. Istihara ima značenje dove. Dovima Allahu subhanahu wa ta'ala tražimo od Allaha da nam dadne ono što je bolje za nas. Pa kaže šehol Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ima učenjaka koji kažu da se uči prije, predaje salama. ima kažu, ima koji kažu da se uči poslije, kaže, a preče je bolje da se uči prije. To je bio stav šehol Islama ibn Taymiyyah rahimahullah. Međutim, drugi učenjaci, većina njih, kažu da se uči poslije. Zbog riječi Allahovog poslanika, alaihi dakle, kada klanja dva rekata, neka kaže. Neka nakon toga kaže. Pa dakle, summe li Dakle, ovdje u arapskom jeziku to dakle ima značenje redoslijeda. Nakon što klanja, neka kaže nakon što završi sa dva namaza, sa dva rekata, neka, neka kaže. Pa dakle, Allah najbolje zna, može jedno i drugo, ali shodno slovu hadisa, spoljašnosti hadisa, preče da se uči poslije. Pogotovo, dakle, ima, eh, ima ih koji ne mogu da zapamte tu dovu, je li tako? Pa da ne bi sebe dovodio jeli, u dilemu da li mogu uzeti pa čitati tu dovu dok sam u namazu, ne mogu da je zapamtim, onda dakle bolje u svakom slučaju da kada preda selam, ako ne zna tu dobu na pamet, onda može ispred sebe jeli, da stavi knjigu. Pa vala za ženitbu trebalo bi da nauči, Makso za ženitbu, ako ni za šta drugo. Zatim, e, možda sam prošli puta spomenuo onako usput, da li je dozvoljno tražiti od druge osobe da klanja za tebe istiharu? Ovo je posebno pitanje. Da li je dakle dozvoljeno, da li je preporučeno, ima li osnove da se traži od druge osobe da klanja za tebe istiharu? To je kod našeg e, običnog svijeta, naroda, starijeg naroda, pogotovo običajno. I to da njih pitaš, oni bi rekli odmah iz rukava, ja šta? Tamo će naći neku staru menu koja podveže glavu jeli, i ona ti klanja istiharu i kaže izašlo ti u istihari, to je to. Međutim, nema osnove. Nema osnove. Jer smo rekli E, istihara ima značenje dovi, ima značenje oslonca na Allaha. Jer, kako kažu islamski učenjaci, početak istihare je oslonac na Allaha, a završetak je prepuštanje Allahu i zadovoljstvo sa Allahom Dakle, kada prouči, kada učiš istiharu, kada klanjaš namaz, dva rekata i učiš istiharu, dovu, za istiharu tada se oslanjaš na Allaha subhanahu wa ta'ala, da ti on dadne rezultat, a kasnije kada dadne rezultat, ti se prepuštaš tome i bivaš zadovoljan njegovom odredbom. Zato dakle nije preporučeno, nema nikakve osnove da neko drugi od muslimana klanja za tebe istiharu namaz. Zatim, ako budemo upitani o djevojci koja se prosi ili mladiću koji prosi o njemu i znamo da pri njemu ima loših osobina. Prošli puta smo spomenuli to pitanje, obaveza nam je da kažemo. Je li tako? Ukoliko budemo upitani, obaveza nam je da kažemo. I to dakle ne ulazi prilikom spominjanja njegovih negativnih osobina, pogotovo ako se od nas traži da spomenemo sve što znamo, pogotovo ako pri njemu ima osobina koje poslije mogu uticati na brak. Žena kada sazna da je takav i takav, će razvod braka. Pogotovo dakle, poznato je ima onih osobina zbog kojih žena ima pravo na izbor braka. Hoće li ostati s njim u braku ili da traži razvod braka. Ukoliko budemo upitani, obavezano mi da kažemo i ne smatra se gibetom, zabranjenim gibetom. Međutim, ako ne budemo upitani, a znamo. Pristupa mladić toj djevojci i znamo, pri njemu ima mahana, ozbiljni mahana ili pri njoj. Nismo u pitanju, ali znamo, kažu islamski učenjaci da je preporučeno da se kaže. Da je preporučeno da se ukaže na te osobine, sporne osobine. Nije obaveza, da si bio upitan, bilo bi ti obaveza, gotovo. Dakle, ne smiješ da skriješ. Mada dakle ima i drugih učenjaka koji kažu da je isto, dakle, da li bio upitan jel, riječima ili bio upitan stanjem njegovim. Čovjek ne zna, čovjek možda da zna te osobine ne bi pristupio djevojci. Muškarac ne bi pristupio djevojci da zna. Pa dakle, većina islamskih učenjaka kaže da je preporučeno. Ali da znate dakle da ima i onih koji kažu da je obavezan. Zatim, e, da spomenem i ovo pitanje, da li je preporučeno Dakle, nama, muškarcima koji idemo i prosimo i vidjeli smo, međutim, dvoumimo se, saznali smo brojne informacije, ali se i dalje dvoumimo, hoćemo stupiti u brak sa tom osobom ili ne, nama je preporučeno da klanjamo istiharu. Da li je njoj? Ima li kakav dokaz za to? Ima li dokaz za djevojku da ona klanja istiharu vas? Je li preporučeno njoj? Ili ona samo dočekuje koje prihvati, prihvati, koga ona prihvati, prihvati. Ili treba i ona da klanja istiharu. Ha? Ima dokaz za to? Ima dokaz. Dakle, treba i djevojka. Treba i žena da klanja istiharu. Jer e, nije samo na muškarcima da oni donose odluke. Dakle, i ona donosi odluke. Kao što muškarac raspituje se o njoj i ona se treba raspitati o njemu. Kao što muškarac gleda određene dijelove tijela kod nje i ona ima pravo da gleda određene dijelove kod njega i slično, pa isto tako kao što muškarac klanja istiharu namaz, moli Allaha dželle da ga uputi na ono što je bolje za njega i za njegovu vjeru, za njegov dunjaluk, isto tako i djevojka. Pa se spominje kada je poslanik sallallahu alihi wasallam htio da ženi Zainabu kćerku Džahša. Zainab binti Džahš. Da je poslao Zaida da bi spomene Allahov poslanika alihi sallam. Poslao je Zejda i rekao spomeni me kod Zeynebe Odnosno da imam namjeru da je ženim, kada joj je istekao iddet. Pa kada je došao Zeid i rekao bi te riječi, premio riječi Allahov poslanika alihi salatu ona je rekla ja neću ništa učiniti sve dok se ne posavjetujem sa svojim gospodarom. Ja neću ništa učiniti. Neću donijeti odluku sve dok se ne posavjetujem sa svojim gospodarem, faqamet ila mesđidiha, pa je dakle stala na mjesto gdje bi obično klanjala svoje namaze. Je jeli često se kaže mjesto gdje se klanja, čak dakle žena ima u svojoj sobi, pogotovo dakle, ha, gdje je najbolje za ženu da klanja u svojoj kući, u svojoj, u svojoj, u svojoj spavaćoj. Dakle, tamo gdje je najiskrivenija žena. I to je najbolje mjesto za nju. I njen najvrijedniji namaz. li Na to mjesto. Pa, dakle, stala je na svoje mjesto gdje bi obično klanjala i klanjala. Ovo su oni koji ne dolaze na predavanje. Hoće da se želi. Pa je objavljen kuranski ajet o ženitbi Allahov poslanika alihi salucom sa Zeynebom, nakon Zejda, jer Zeyneba je bila udata za Zejda, za posinka Allahovog poslanika alihi salucom, pa je tada dakle, dokinuto to posinovljavanje i Zejd je jedini, ha, jedini muškarac mimo vjerovjesnika i poslanika koji je spomenut u, u Koranu. poznato vam je, islamski učenjaci spominju mudrost, zbog čega je samo Zejd spomenut? Ili zbog čega je on spomenut? jer je bio posinak Allahovog poslanika alaihi Kada bi ga neko upitao za ime, govorio bi Zaid sin Muhammedov. I to mu je bilo najdraže. To se pripisuje Allahovom poslaniku alaihi sallam. Zaid ibn Muhammed. Pa kada je došao ajet s kojim se dokida posinovljavanje, njemu je bilo teško. Teško mu je to palo. Međutim, nakon toga dolazi njegov spomen u Kur'anu i spominjaće se do sudnjega dana vjernici uče Kur'an i stalno spominju kada dođu do ovih ajta spominju Zejda. Hm? A pa Allah dželavala onaj nedostatak nadomjestio. Spominjao se uz Allahovog poslanika alihi sam sada se spominju u Allahove riječi. Sada se spominje u Kur'an i Kerimu. Jel, pa zasigurno nikada vjerniku nešto neće biti uskraćeno ako se on strpi i bude zadovoljan s tim, a da mu Allah dželavala neće dati e, daleko, daleko bolje. Pa dakle, vidimo iz ovog hadisa da je Zeineba, kćerka Đahša, stala i klanjala i rekla, neću dakle ni, ništa odlučiti sve dok ne posavjetujem se sa svojim gospodarom. Možda bi neko rekao i upitao, zašto da se savjetuje kada je prosi najbolje stvorenje? Zar zato treba savjetovati? Zar zato treba ha, klanjati stiharu? Kaže Imam Nevevi, rahimahullahu ta'ala, da je ona ovdje pod riječima sve dok se ne posavjetujem sa svojim gospodarom htjela da pita, da sazna, da uvidi da li ona može da ispuni prava Allahovog poslanika alihi sallam, da li je doista ona dostojna Allahovog poslanika alihi salatu A dakle, udaja uopće nije bila upitna. I poznato on je, dakle, sljedeće pitanje hadis koji govori o istihari. Da li, dakle, za istiharu postoji određeni hadis? Jeste, postoji hadis koga bilježi imam Buhari od Žabira ibn Abdullah radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam podučavao nas je istihari kod donošenja odluke, bitne odluke u raznim stvarima, pitanjima, kao što bi nas podučavao u nekoj kuranskoj suri. Podučavao bi nas ovoj dovi koju ćete čuti, kao što bi nas podučavao kuranskoj suri. Pa je rekao i da hemme ehedukom. I dakle u ovom dijelu hadisa je dokaz za neispravnost, neosnovanost klanjanja istihare namaza od strane druge osobe. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, kada neko od vas poželi da nešto učini, da donese odluku, felirka, neka klanja, rekatein, neka klanja dva rekata. Dakle, kada neko od vas poželi ili bude u potrebi da donese odluku, neka on klanja, a ne neka neko drugi za njega klanja. Jel, neka klanja dva rekata mimo obaveznog namaza. Dakle, možeš maksu sklanjati dva rekata za to, jeli, na file, mogu ti biti dva rekata neke druge na file ili sunneta, prije ili poslije farba, Uglavnom ne može da bude farba, ne može da bude sabarski farb. Jeli dva rekata mogu da budu, budu sabatski sunneti ili neki dakle sunneti kod podnje namaza ili dakle kod drugih namaza ili maksus da klanjaš dva rekata, nema smjeti. Uglavnom dakle ovdje je došlo u hadisu neka klanja dva rekata mimo obaveznog, mimo obaveznog namaza. Sume A nakon toga neka kaže Allahumme inni ruke bi ilmik. Allahu moj, ja te pitam s tvojim pitanjem. Ja te pitam, tražim odgovor u tvome znanju. Ja te pitam, je li u, u tvome znanju. Tražim odgovor, tražim izbora u tvome znanju. Wa diruke bi I e, molim te za tvoju pomoć. Tražim pomoći, dakle, u tvojoj svemoći. I molim te za tvoje ogromno dobro fa inneke Doista si ti svemoćan, doista ti sve možeš, a ja ne mogu. Dalje kaže, ti znaš, ja ne znam. Ti poznaješ sve. Allahu moj, in kunte talem, Allahu moj, ako znaš da je ova stvar, tada se dakle spomeni. Da je ova stvar, ženit vas to. Hm? A da je to hajrun li fi dini, da je to dobro za moju vjeru, za moj život na Dunjaluku, za moju završnicu na Dunjaluku, prije ili kasnije, u, dakle u skorašnjoj ženitbi ili kasnijoj ženitbi, ili za dobro prije ili za dobro kasnije, fakdirhu li, fakdurhu li, moj in Dakle, daj mi to, odredi mi to, da se desi. Ako znaš da je u tome zlo, spomene se, ženitba sa tom i tom. Ako je u tome zlo za mene, moju vjeru, moj život, završnicu moju, prije ili kasnije, onda jeli fasrifhu anni wasrifni anhu onda udalji to od mene ženidbu, s tom ženom udalji od mene i mene udalji od te ženidbe i podari mi ono što je bolje od toga i budi zadovoljan sa mnom. Dakle, to je hadis kod imamo Buharije, dostan hadis, Čabri ibn Abdullah prenosi. Sljedeće pitanje, onaj koji klanja istiharu, jel treba sada da iščekuje određene znakove, ako namaza da popije tabletu i da dobro spava i čeka da dođe nešto u snu i slično. Ne, kao što rekao, može da donese odluku, a sljedeće pitanje je također da li može da klanja drugi puta istiharu, treći puta istiharu. da li može da ponavlja istiharu? može. Jer je istihara, kako sam rekao, u značenju dove. Dova preporučeno je što češće da se uči. A pa dakle, nema smetnje da čovjek klanja istiharu često. Nakon klanjanja istihare čovjek može da odluči, da donese odluku, ja ako Bog da, postupit ću tako. Pa ako mu Allah dželavala olakša sprovedbu njegove odluke, to je od Allaha znak. Da je dobro za njega. Ako bude nailazio na prepreke, poteškoće, onda neka odustane od željenog cilja. Od onog cilja kojeg je sebi nakon istihare zacrtao. To je dakle znak od Allaha da to za njega nije dobro. I onaj koji klanja istiharu radi Allaha tako će postupiti. A onaj koji odluči po svojim prohtjevima, strastima, da udovolji svojim prohtjevima, strastima i nailazi na prepreke, i nailazi, i nailazi, i nailazi, on i dalje teži ka svome cilju, on nije iskren sa Allahom. On nije iskren sa Allahom. Dakle, sljedeće pitanje je bilo da li se može ponavljati istihara namaz, dakle može, jer je istihara namaz u značenju dove. Da li je uvijek preporučeno klanjati istiharu? U svakom slučaju, ne. Kao i kod drugih, dakle stvari, sljedeće pitanje, kao i kod drugih pitanja oko kojih se dvoumimo, a ona su nam dozvoljena, preporučena ili dozvoljena i ne možemo se odlučiti da li da pristupimo tome ili da odustanemo, klanjamo. Dočim, dakle, ukoliko je nešto naređeno ili je nešto zabranjeno, oko toga nima klanjanja istihare. Ako je strogo zabranjeno, tome se ne primičemo. Ako je naređeno, od toga ne odmičemo. Dakle, to moramo raditi. Dakle, samo ono što je preporučeno, što je lijepo, što je dozvoljeno oko toga. Pa dakle, ukoliko djevojci dođe hm, razvratnik i prosije, i ona će sad klanjati stiharu, nema, nećemo, ne bi babo trebao da mu da, da stupi u avliju, a kamoli da vidi njegovu kćeri, da razgovara sa njegovom kćeri i poslije da ona treba da klanja istihar. Dakle, ukoliko sporne osobe, o njima smo govorili prošli puta, jeli, pristupe djevojci, ona ne treba tada da klanja istihar. Neće ni stupiti jeli, u brak sa takvom osobom i ne treba ni da razmišlja jeli, o braku s takvom, s takvom osobom. Zatim, sljedeće pitanje, kada se ide u prosinu. Počesto tako momci ne zadrže se na jednom, od oni više puta. Je li lijepo, je li preporučeno da se obznani da ide toj i toj djevojci ili da djevojka tamo po fb piše dolazio mi taj, dolazio mi taj, dolazio mi taj. Preporučeno je da se na početku to skriva. I brat, dakle, koji odlazi, a pogotovo, dakle, ako ona sebi želi dobro, neka i ona skrije. Kada otprilike kod njega prevagni dakle, ako ovdje drugi puta, treći puta, i prevagni kod njega odluka, onda neka se obznani da ne bi neko drugi došao. Ukoliko bi svaki puta, kad god ko pristupi, djevojci hoće da je prosi, jedan, drugi, treći, obznanio on ili njeni obznanili, ili ona obznanila tamo negdje kod svojih prijateljica, pa počnu odustajati. Prvi, drugi, treći, koliko ih. Onda se dakle može svašta pomisliti o toj djevojci. Zašto toliki broj mladića dolazi je prosi i niko ne stupa u brak s njom? Mogu dakle pomisliti da kod nje ima ozbiljna mahana. Pa se kod nas kaže, probirač, na kraju nađe što nađe, jel tako? Jel tako odbijaju, odbijaju, odbijaju. Zato bolje je dakle da se to skrije. Da se mnogo o tome ne govori, da se ne obznanjuje. Kada se otprilike vidi da je osoba odlučna, ima jaku želju, volju da stupi u brak s neka se onda obznani. Neka se onda obznani, dakle, da neko drugi ne bi pristupio. Prošli puta smo spomenuli, jel tako, hadis u kojem se spominje da je Omer radijallahu talan ponudio svoju kćer Hafsu, Ebu Bekru, zatim Osmanu radijallahu talan. Zatim ju je oženio Allahov poslanika alihi salusom. Dakle, nakon što je Ebu Bekr šutio, Osman odbio, nakon toga Ebu Bekr šutio, Allahov poslanika alihi salatu salam ju je zaprosio. Pa kada je poslije nakon ženitbe Allahov poslanika alihi salusom sa Hafsom, Omer sreo Ebu Bekra Ebu Bekr ga je upitao, Omer, jesi li se naljutio zato što ti nisam prošli puta ništa odgovorio i Omer je tada rekao, jel tako, šutnja Ebu Bekra mi je teže pala od Osmanovog odgovora. Osman rekao, neće se ženti gotovo. Dočim Ebu Bekr je šutio, pa ga je Ebu Bekr upitao, je li ti teško pala moja šutnja? Kaže, jeste. Nakon toga je spomenuo Ebu Bekr radi Allah tam zbog čega je šutio. Kaže, čuo sam Allahovog poslanika alihi sam da je spominje... Hm? Pa ja sam se ja sustegao. A da je nije spomenuo ili da je odustao, ne bi je niko oženio do ja. Rekao je Ebu Bekra Dakle, on je skrio. On je šutio. Nije govorio. Dosta je što je bio upitan Osman. Još dakle da je Ebu Bekra rekao, pa i Allahov poslanik Ali priča, pa i mene pitaš i odustaju, možda bi se dakle nešto pomislo loše o Hafsi. Dakle, bolje je na početku mnogo ne pričati a pogotovo danas u našem vremenu, jel? Kada čovjek dobrim dijelom treba da ostvaruje svoje ciljeve šutno. Zavidnika i ostalih koliko hoćeš. Zatim propisi gledanja u djevojku, onu koja se prosi. Ako bi pitao nekog aha, rekao je, nema tu propisa, gledaš što možeš više i gotovo. Međutim, dakle, islamski učenici imaju, postavljaju određena pitanja. Dakle, da li je propisano prije svega gledati u djevojku? Da li je propisano gledati u djevojku koja se prosi? Svakako, islamski učenjaci su složni po tom pitanju i nijedan od njih islamskih učenjaka se ne razilazi. Razilaze se samo kao što će doći poslije, dakle, šta je dozvoljno vidjeti kod djevojke koja se prosi? Šta je dozvoljno vidjeti od njenog tijela? dočim da je propisano gledati, da je preporučeno gledati, oko toga dakle ne razilaze se. Ili razilaze se možda oko propisa, ima ih koji kažu da je čak obaveza, dočim dakle uglavnom kažu da nema smetnje u gledanju. U osnovi propisano je gledanje. I o tome govore brojni hadisi. Poput hadisa kod imama muslima Ebu Hureyre radijallahu talan, prepovijeda Ebu Hureyre, pa kaže, bili smo kod Allahovog poslanika, alihi salatu sam, kada mu je došao neki čovjek i obavijestio ga da se želi ženiti ženom od Ensarija, dakle jednom Ensarikom, pa mu je rekao Allahov poslaniku, pitao ga je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, jesi li je vidio, jesi li je pogledao, pa je rekao ne, otiđi i pogledaj, jer doista u očima Ensarija ima nešto. Nalazi se u očima Ensarija nešto. Možda ćete u nekim knjigama naći, dakle, ove hadise koji govore o gledanju i možda je neko doslovno preveo ne vraćajući se na komentar hadisa da je preveo ovaj hadis da je čovjek došao i rekao oženio sam se Allahov poslaniče. Kakvog to smisla? Onda je gleda stalno. A? Dakle, sam taj prijevod sa značenjem hadisa kontradiktoran Pa svi ti hadisi koji govore o gledanju, govore dakle o gledanju prije prosidbe o gledanju prije prosidbe, a pogotovo dakle prije žene. Zatim, hadis kod imama Ahmeda Abu Dawuda Hakima Bejhakija od Džabira radijallahu talan, da je čuo Allahov poslanika alihi salatu sam kako kaže, kada neko od vas bude htio da zaprosi neku djevojku, neku ženu, pa bude u stanju da vidi kod nje nešto od onoga što će ga postaknuti na ženu, na ženitbu s njom, neka gleda. Ukoliko neko od vas bude htio da zaprosi neku ženu, djevojku, pa bude u mogućnosti da kod nje vidi ono što će ga postaknuti doista na ženitbu s njom, što će učvrstiti njegovu odluku, neka, neka to i čini, neka gleda. Zatim Buharija i Muslim bilježe od Sehla ibn Sa'ada, poznat je hadis Sehla ibn Sa'ada radijallahu da je došla žena Allahom poslaniku alaihi sallam dok je bilo u njegovom pristu ashaba i rekla Allahov poslaniče ja sebe poklanjam tebi. Ako imaš potrebe za ženom, ako se misliš ženiti, ja poklanjam sebe tebi. Ja bi se dakle udala, udala za tebe. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam podigao glavu, pogledao je i nakon toga spustio. Hm? Dakle, da nije dozvoljeno gledati, ne bi poslanik sallallahu alaihi sallam najbolje stvorenje gledao, niti bi preporučio kao što stoji u ovim prethodnim hadisima. Zatim kod Buharije, kod muslima od Ajše, radijallahu ta'lanha, hadis u kojem se spominje E, ženitba Allahov poslanika alihi salacom sa Ajšom, ili tako, oko kojih mnogi, oko koje mnogi svašta govore i pričaju, izmišljaju, ha pa se spominje dakle biru. Spominje se u hadisima da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam vidio Ajšu u snu, tri noći dolazila mu je u snu, dolazio je Melek Džibril sa Ajšom koja je bila prekrivana, pa kaže Allahov poslanik alihi salacom, to poslije pripovjeda Ajše, Ajša nama, pa kaže, podigao sam veo i vidio te, pogledao i rekao, ako je to Allahova naredba, ako je to Allahova odredba, neka tako i bude. Hm? Allahov poslanik alihi sam spominje, dakle, da je čak vidio ili usno. Zatim hadis koga šeha Albani rahimahullahu ta'ala ocjenjuje e, vjerodostojnim bilježi ga imam Tirmizi od Mugira ibn Šubeta radijallahu ta'ala da je on zaprosio ženu da je zaprosio ženu ili da je htio da prosi ženu, pa mu je Allahov poslanik Alihi sam rekao idi i pogledaj je jer doista gledanje u nju, odnosno da je vidiš, to će ako Bog da učvrstiti, učvrstiti vas u brak, učinit će da vaš brak bude čvršći i dugotrajniji. Jer počesto čovjek ha, oženi se onako na lijepu priču ahova i preporuku od braće, zaleti se, poslije kad bude u braku pa nisi ti nešto, on njoj i ona njemu, nisi ti nešto, jel? Dakle, bolje pogledaj. Da ne bi poslije, li živio s tegobom, nosio tegobu ili poslije, dakle, rastao se sa tom ženom, nanio bol toj ženi, jeli, i slično. I, dakle, može se zaključiti na osnovu svih ovih hadisa. Ovaj hadis zadnji kod imama Termizije zabilježi su i drugi. Mimo imama Termizije poduži. Dakle, hadis e, kada je Mughira ibn Šobe Dakle, na savjet Allahov poslanika alihi salucam otišao. Kada mu je rekao poslanik alihi salucam, idi i vidi jer doista će gledanje u nju učvrstiti vaš brak, učiniti da vaš brak bude dugotrajni. Pa je otišao roditeljima te djevojke da vidi je djevojku u prisustvu roditelja. Pa je zatražio i rekao, poslao me poslanik alihi salatu wasalam da vidim vašu kćer, koju želim da prosim. Pa su negodovali roditelji. I to su prezirali. Iz čega se zaključuje da nije u redu da muškarci gledaju žene bez razloga. Da muškarac bez osnovanog razloga ne smije gledati ženu. Pa je ona javila se iza vrata i rekla, ako je to naredba Allahovog poslanika, Ali salacom, onda neka tako bude. I zaklinjem te Allahom da ne učiniš osim ono što ti je rekao poslanik, Ali salacom. Iz čega se također vidi, zaklinjem te Allahom ne radi osim ono što ti je naredio poslanik Alihi On je naredio da vidiš i dakle samo zbog toga možeš da ne vidiš. U drugom slučaju ne. Pa iz ovih svih hadisa može se zaključiti dakle da nije dozvoljeno gledati u ženu osim sa dakle opravdanim razlogom poput prosidbe. Kada čovjek hoće da zaprosi djevojku da je vidi prije ili u toku prosidbe, a bolje prije, kao što će doći govor o tome. I dakle, osnova je da muškarac ne gleda ženu, niti žena dakle, gleda muškarca. Također, osnova je da žene na izlaze u društvo muškaraca. Da ih, dakle, muškarci mjere, gledaju požudnim pogledima i ostalo. A kao što nam je poznato prije, za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu islam, poznato nam je koliko je bila duga ženska odjeća, hm? da bi čak potirala njene tragove. Ne bi se znalo gdje je prošla žena, kuda je prošla žena. Hm? Toliko, dakle, odjeća je bila duga i tako su se ponašale vjernice da su imale, dakle, dugu odjeću, kada bi prošla, ne bi se znalo kuda je prošla. Znači, danas na sva zvona privlače pažnju na sebe. I potpetice, i mirisi, i uska odjeća, tjesna odjeća, šarena, zavodljiva odjeća, je mnogo šta. Jasno, dakle, iz ovih propisa i iz gledanja, dakle, djevojke može se zaključiti mudrost, kako je rekao poslanik Alihi Salatu Sam. Dakle, iz ovih hadisa iz ovih propisa i ovih hadisa može se zaključiti mudrost gledanja u djevojku. A to je dakle da se vidi kod nje ono što će kod nas biti presudan, dakle da odlučimo hoćemo li stupiti u brak s njom ili ne. Jer ljepota nije dakle ono prvo što se traži, ali jeste drugo. Nakon vjere traži se ljepota. Ljepota dakle i tekako ili utiče na dugotrajnost braka. Zatim koji je propis, je li obaveza ili dozvoljeno ili preporučeno. Pa dakle, uglavnom, kreće se između dozvoljenog i preporučenog. Propis gledanja u djevojku se kreće između dozvoljenog i preporučenog. A nema velikog broja učenja kada su rekli da je to obaveza, pogotovo dakle da je to uvjet ispravnosti braka. Jer smo rekli, ukoliko i ne dođe do prosidbe, već dođe odmah muškarac roditeljima, dođe babi, zna za djevojku, za njegovu kćer i odmah se oženi. Nema dakle prosidbe, nema gledanja i ostalo, brak je ispravan. Gledanje u djevojku nije obaveza, niti je dakle uvjet ispravnosti, ispravnosti braka. Zatim sljedeće pitanje. Je li dozvoljeno proscu? Da gleda u djevojku da je posmatra bez njenog znanja, njene dozvole ili dozvole njenog staratelja. Dozvoljeno da se ispneš na bukvić, brastić i da gledaš u avliju. A? Kako je bilo kada shava, shavi su gledali. Jel dozvoljeno, dakle, bez njenog znanja, bez njene dozvole, dozvole njenog staratelja da je pratiš? u njenom posjedu u Avliji, a dakle ukoliko izađe, čuju, ukoliko izađe u čaršiju, onda dakle nema potrebe postavljati to pitanje. Dakle, ukoliko boravi u svojoj kući, u svojoj avli, to je mjesto gdje izlazi jedino, da li ti je dozvoljeno da, da je pratiš bez njenog znanja? Bez njene dozvole, dozvolje njenog staratelja, dozvoljeno. Jer je Allah to dozvolio. Jer je poslanik sallallahu wa wasallam to preporučio i spomenuo mudrost gledanja. I nema toga koji će dakle ograničiti. I reći dozvoljeno je jeli, ili nije dozvoljeno, pod ovim uvjetima je dozvoljeno jeli, i slično. Osnova je, dakle, većina islamskih učenjaka, džumhur, islamskih učenjaka je tog stava, da, da je dozvoljeno gledati u djevojku koja se prosi bez njene dozvole ili dozvole njenog staratelja. Pojedini islamski učenjaci su, jeli, uslovili poput imamo Malika. Imam Malik je rekao da je potrebna njena dozvola ili dozvola njenog staratelja. Da je dakle potrebno. Dočim ima e, imam Ahmed Rahimahullah i e, pravnici su rekli dakle, da nema potrebe za tim i dakle treba da da, da i prati ako, ako može zbog brojnih hadisa. Čuli ste kada neko od vas odluči da prosi neku djevojku, pa ukoliko može da vidi kod nje ono što će ga podstaknuti na ženitbu, na prosidbu i ženitbu, neka to, neka to i čini. Zatim sljedeće pitanje, dobro, kada je gleda, je li dozvoljeno da je strastveno gleda, da je gleda iz požude, hm? kažu nije lijepo. U hadisima nigdje se ne spominje kakvim pogledom da gledaš, je li tako? Međutim, nije lijepo. Ali osnova je, spominjao sam to prošli puta, osnova je da čovjek ide i prosi djevojku i gleda djevojku. Razgovara s djevojkom samo kada donese čvrstu odluku da će se ženiti. Da ide i da prohabava, da razgovara, razgleda i gleda sa muslimanskim kćerima, tek tako, kod jedne, kod druge, pete, desete, to nije dozvoljeno. Samo onda kada donese čvrstu odluku, kada prikupi dosta informacija i maltene ostalo je samo da vidi, zadovoljan je vjerom, jeli od prilike kod njega prevladava mišljenje da i ona traži takve, e onda dakle neka ide i neka gleda. Neka je prati. Doćim dakle da ide i prati, a nije kod sebe donio, uopće nije na ženitvi, već možda na nečemu drugom, ide dakle i prati žene, muslimanske kćeri, dakle to nije dozvoljeno. Pogotovo dakle da ovakve poglede jeli, upućuje. Je li dozvoljno više puta gledati djevojku? Hm? Nije ograničeno. Nije ograničeno. Pojedini učenjaci kažu dakle, da je ograničeno zbog ovog hadisa Ajše kod Buhari i kod muslima Ajše radijallahu anha gdje poslanik alihi Salocan spominje da ju je vidio tri puta. Pa kažu tri puta. Dočim kaže većina, većina islamskih učenjaka onoliko koliko je potrebno. Onoliko koliko je doista potrebno doista potrebno, ne? Koliko bi neko htio ja. Ali mislim da i dovoljno je tri puta da čovjek donese odluku. Zatim pitanje, mada sam skrenuo pažnju na njega. Koje je to vrijeme kada se djevojka gleda? Koje je to vrijeme kada se djevojka gleda? I zašto je propisano to baš vrijeme? Dakle, Preporučeno je vrijeme kada se treba pratiti i gledati djevojka, posmatrati djevojka, jeste prije prosjedbe, prije odlaska kući. Dakle, ako si ikako u mogućnosti da je vidiš prije nego li odeš kući, bolje je. I kako. Bolje je dakle da je vidiš prije nego kada odeš kući, kažeš babi, može ona sad malo izaći da je vidim. Zašto? Zato što kada je vidiš, možda ti se ne svidi tada. Nisi je prije vidio. Ovo je samo ono što kaže Arapi Ona onaj, kako se to kaže, hm. pretpostavka, pretpostavi se, Ako je to poznato, da su oni vidni, tako? Ali je to, pretpostavimo dakle da čovjek nije vidio, da muškarac nije vidio ženu, pa da dođe, nije se potrudio da je vidi prije, dođe babi, porazgovara, raspita se, sazna i to njemu sve odgovara, sazna informacije, informacije mu odgovaraju, onda kaže, bilo ona malo mogla izaći da je vidi. I tada mu ne svidi se njena ljepota i ono dostani. To bi zasigurno li negativno djelovalo na tu djevojku. Zato ako može i kako da je vidi prije, bolje bi, bolje bi bilo. Iz te mudrosti, dakle, kaže se da je propisano gledanje prije, prije nego se pristupi prosidbi. Zatim, da li e, da vidiš djevojku na slici, da li to može da zamijeni njeno gledanje, što kaže uživa, jel? Da vidiš, da, vi, da je vidiš na slici, da li to može da zamijeni njeno gledanje u čarši sa hrastića i ostalo. Može, samo nego da bude iz vrtića slika ili osnovne škole. Ukoliko je dakle stvarna slika, nema smetnje ukoliko je stvarno slika, dakle doista slika. Pojedini islamski učenjaci malo hm, strogi su pa kažu da bi to trebala da bude slika sa lične karte ili sa pasuša. Nije smiješno, zato što ima učenjaka je tako koji zabranjuju slikanje. Koji zabranjuju slikanje, ne dozvoljavaju, odnosno ne dozvoljavaju držanje slika iz drugih razloga. Možeš ti držati sliku, kažu jedino u pasušu i dakle na ličnoj karti. A da se slikaš ovako i da tamo negdje stoji na papiru fotografija kao fotografija, učenjaci ima učenjaka koji zabranjuju. Bez obzira dakle da li bila okačena na zid, ovješena na zid ili bila tamo negdje u laci. Dakle, ima učenjaka koji strogo zabranjuju. Jeli? Pa neki od takvih učenjaka čuli ste kakvu uvjetuju sliku. Osnova je dakle da može se pogledati ako ne može nikako drugačije da vidi tu djevojku. Ne znam, djevojka je negdje u drugoj državi. Čuo si o njoj i sve lijepo, razgovarao s babom, nisi imao priliku da se susretneš njom, da je vidiš. Dakle, u tom slučaju, kada si odlučio da se ženiš i kada pretpostavljaš da bi to mogla da bude tvoja buduća supruga, može dakle u takvom slučaju. Ako nisi u mogućnosti nikako da je vidiš, na drugi način može slika, fotografija. Kao što rekao da bude stvarna slika. Dakle, da bude stvarna slika. Da bude stvarna slika. Da ne bude, dakle, iz nekog ranije vremena. Zatim, da se ta slika uništi nakon što se vidi. Hm? Nakon što vidiš, kad dobiješ sliku, uzmi sliku, preda se i pitaj se mogu ja ženom i gledaj, i gledaj, i gledaj nakon što vidiš, ha, pocijepaš, a nema ahu nekom drugom dati i ostalo. Što ima kod braće? Možemo mi pričat, ali blu tu radi. Šalje se, slike. Dakle, ako ne možeš da je vidiš, može dakle da je vidiš preko slike, slika da bude stvarna, nakon što i doneseš odluku, da je ne staviš tamo novčaniku, doneseš odluku da se ženiš njom, sve dok se ne oženiš, ne smije ona da zauzimati tamo onu pregradu u novčaniku. Jer ona je još uvijek ha, tebi zabranjena. Strankinja. I također, jeli, kada odeš i vidiš je, isto pitanje, kada odeš i vidiš je, porazgovaraš, dakle, lično s njom i doneseš odluku, nema više gledanja. Dakle, išao si jedan put, drugi puta, treći puta, donio odluku, odaja je četvrti puta, odaj je peti puta, to već prelazi u aškovanje. To je aškovanje. Dakle, ako si donio odluku da se ženiš ili da se ne ženiš, nema više gledanja jer je ona tebi, sve dok ne stupiš u brak, sve dok dakle ne uspostaviš brak s njom, ona ti je strankinja, kao i svaka druga, kao i svaka druga žena. Dakle, što se tiče slika, čuli ste. Zatim, ako ne bude nikako mogućnosti, da li može nekoga drugog da pošalje? Dakle, ako nema ni slike, da li može nekoga drugog da pošalje? Ili, ako, ako postupimo po ovom mišljenju učenjaka koji kažu kakvu sliku treba djevojka da pošalje, čuli ste. Vidi samo lice, iako je dakle lice odraz ljepote, ali je to neko drugi, ha, ima i koji traže nešto drugo, još da vide, to utiče na njegov brak. Ha. Ne bi mogao zamisliti takvu i takvu ženu i slično. Hm. Toliko visoko. Ili, da Pa dakle, onda treba da pošalje nekoga umjesto njega. Dakle, on ako nije u mogućnosti u toj državi živi neka njegova rodbina, bližnja rodbina pogotovo, da ode žena, da ode ne znam koje je već iz njegove bližnje rodbine, može dakle da ta osoba ode i da da ode njegova majka, sestra ili ko je već, dakle da ode i da provjeri, da ispita. I takav je propis i kod, hm, sad će doći pitanje šta je to, dakle dozvoljeno da se vidi kod djevojke. Šta je to dozvoljeno da se, da se jeli, vidi kod djevojke. Da. Nije smiješno. Dakle, mladić koji je na ženitbi i pronašao je djevojku, nije ti se ženiti s njom, ostalo je dakle da je vidi, ostalo je da porazgovara, da preispita, jeli, da provjeri neke informacije, može da idu ženske osobe jedino. Sa sobom, ako ide on, da povede babu, da povede brata, da povede, ne znam, Mamičića, koga već, može, ali oni ne trebaju s njom da sjede. Ne smiju s njom da sjedi. Jer, dakle, on ima opravdan razlog da s njom sjedi u prisustvu njenog babe i da s njom razgovara i da je gleda. On ima opravdan razlog, cilj ženitbe, prosidba. Preporučeno, poslanik Alihi sam preporučio da se vidi i on postupa po tome donio je čvrstu odluku da hoće da se ženi. I on ima opravda razlog, babo, a, pa, treba mi da vidim snahu. Kakva je snaha i ostalo, vladaj. Ako dođe do braka, vi vidit ćeš. Ako ne dođe, hm, i nećeš. Dakle, i isto tako, ukoliko bude dolazio, on, mladić, dođe, može da sjedi, čini se, sam prošli puta rekao, može da sjedi samo sa djevojkom i da gleda djevojku i njenog babu njenog brata. Druge ženske osobe iz njene porodice nije dozvoljeno da gleda. Jer su one strankinje. I nema potrebe da gleda. oni živi s puncom. Neće znači, živi sa svastikom i ostalo. Ponekada će, dakle, susretati se sa punicom, ali dakle, neće svo vrijeme živjeti s njom. On živi sa ženom. Sa tom djevojkom koju će ako Bog da žene Tako dakle, da nije dozvoljeno, sve dok ne stupi u brak. Kada stupi u brak, onda je dozvoljeno da bude s punicom i punica mu naprotiv postaje jeli, trajno zabranjeno. O tome smo jeli, govorili prošli, puta. Isti propis je dakle da i ona može da prati mladića. Da i ona, dakle djevojka koja je na udaju, može da prati mladića. Odnosno mladić koji je došao da je prosi, poslije ona može da pošalje u izvidnicu nekoga drugog ili dakle da, ako ona već hm, toliko je bogobojazna, izlazi, voda, jeli, ako ga vidi negdje na sokaku, može da, da ga prati. I ostavi, kažu islamski učenjaci, o gledanju žene u muškarca, nema nešto da su islamski učenjaci govorili, jer je osnova da muškarci izlaze, da se viđaju. Govore o propisu, dakle, gledanja, žene, gledanja muškarca u ženu i odlaska muškarca kod žene, jer žene uglavnom borave jeli, u svojim, u svojim kućama. Dakle, šta je dozvoljeno prosu da vidi kod djevojke. Šta je dozvoljeno prosu da vidi kod djevojke? Uzmite u obzir, dakle, onu činjenicu, vrijeme kada treba gledati jeli, djevojku. Pa kažu, četiri mišljenja ima. Četiri mišljenja imamo i spominjemo sva četiri mišljenja da znate, dakle, da je Ulema govorila o tome i otprilike vidjet ćemo šta kažu da je najpraće. Ali nemoj da bude, ha, navodimo sva četiri, pa neka sebi izabere ko šta hoće. Hm? U redu. Inače ne bi trebalo ono voditi. Bolesnim osobama ne, ne daje se plaho prostora, ne navode se sva mišljenja. Ako znaš da će se ljudi poigravati. Navodi se dakle da budemo pravedni. A neko ne bi rekao prešutio si, nisi rekao, a ima lema govori navodimo i za čiste duše, čista srca kažemo to bi bilo najbolje. Od ta četiri mišljenja. Pa dakle, prvo mišljenje nije dozvoljeno i na tome je džumhur. Većina islamskih učenjaka nije dozvoljeno kod djevojke vidjeti ništa drugo do lice i šake. Većina islamskih učenjaka, Hanefije, Malikije, Šafije i također jedno mišljenje kod Hanbelija, dakle džumhur, većina islamskih učenjaka su stava da kod djevojke žene koja se prosi dozvoljeno, dakle da se vidi lice i šake. Samo. Dakle, to je prvi stav. Zatim, drugi stav, da je dozvoljeno vidjeti kod djevojke ono što se uobičajeno vidi, što uobičajeno djevojka pokazuje kod svojih bližnjih, kod babe, pred babom, pred majkom, pred bratom, jel i slično. A to je dakle malo dakle, visočije može, dakle, da pokaže ruke, malo visočije, dakle, da bude donji dio odjeći zadignut, vrat i ostalo. Pa drugi stav jeste da mladić koji prosi djevojku, dakle, može da vidi kod nje malo, jeli, više ruke, noge, vrat. Zatim, treći stav jeste da je dozvoljeno gledati Hm? Cijelu ženu, izuzev dakle onoga što je avret, onaj e, veći stepen avreta ili teži avret. A to je dakle jeli, od pupka do, do koljena, kao i kod muškarca, teži avret. Inače u osnovi, kako je došlo u hadisu, cijela žena je avret. Ali ovdje kada se govori o ovom propisu, dozvoljeno je da se gleda da se vidi kod žene sve, izuzev dakle mjesta koje je avret, koji je dakle, dio avreta. I to je dakle stav i Nesheb imama El I četvrti stav, ha? stav Ibn Hazma. Ebu, Ebu Dauda, Zahirija, ne dakle ovog Ebu Dauda koji ima ne, već učitelja od Ibn Hazma. Ibn Hazma, dakle stav da se može vidjeti cijela žena. Samo navodimo da se zna a ne da se postupa po tome. Dakle, da se može vidjeti cijela žena. Kaže Ibn Hazm, Allahov poslanik alihi je rekao ukoliko bude u mogućnosti da vidi kod nje ono što će ga postaknuti na brak, neka vidi. Pa neko ima prohtjeve, neko ima grancu manju, neko ima širu, neko nema nikakvu grancu. I dakle, može se razgovarati i spominjati dokazi i drugih, ali dakle na kraju kažu ono što je najpreče i što je za dušu najsmirenije, jeste dakle da ukoliko čovjek, ukoliko mladić ode, nije imao priliku prije da vidi djevojku. Već dakle dolazi u kuću, razgovara s babom, saznaje informacije bitne za njega i treba da je vidi, tada, dakle, kada traži od nje da mu se pokaže, tada ona ne bi trebala otkriti ništa više od lica i šaka. Dakle, kada ide i traži od nje. A ukoliko je u mogućnosti prije da je vidi ili poslije, nema smetnje da vidi ono što je uobičajeno, da se vidi kod žene da gleda u cijelosti ženu, da istražuje, da dolazi do, te situa do tih situacija, li da mu neko omogući, nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno. To nije za vjernika. To nije za vjernika. Rekao sam ostalo koga interesuje. Ako mu nije dovoljno lice, nisu mu dovoljne šake ili ruke ili malo visočije jeli noge da vidi jeli na potkoljenicu i slično vrat, ako mu nije dovoljno, ako hoće ha, da vidi kosu pa ima farbe svakakve, ja? Ako ne bude zadovoljan s bojom kose. Neka pošalje majku, neka pošalje sestru, neka pošalje nekoga od žena iz bližnje rodbine. Neka one provjere ostalo. Žene su onako slobodnije, jeli, kada su prisutstvo jedno druge, mogu jeli, da pitaju i da prati, jeli, kada ulazi, izlazi i ostalo. Ukoliko sljedeće pitanje, prosca ne zadivi izgled djevojke, lice djevojke, ono dakle što je vidio kod djevojke. Dakle, dolazi. Nije riječ o onome koji gleda sa stabla, već dakle došao je u kuću i traži da mu se djevojka pokaže i vidi lice djevojke, pa ne svidi mu se. Kažu islamski učenci poput Hafza ibn Hađara, da ne bi trebao da kaže ne sviđaš mi se, neću se ja s tobom ženiti i slično. Dakle, kaže Hafiz ibn Hađar i drugi islamski učenjaci da šuti da šuti. Jer Allahov poslanik alihi salucal, hadisu se sada se adija, čuli ste kod Buhari i kod muslima, a, pogledao je u ženu i spustio pogled. Nije rekao, neću se ja tobom ženiti. Nije rekao ništa, već je spustio pogled i šutio. Pa tako preporučuju i ovom mladiću koji dođe u kuću mlade i preispita, ispita, provjeri i vidi je i ne svidi mu se. Hm? Da šuti. Da šuti. Zatim sljedeće pitanje, Hmm. Je li dozvoljeno mladoj, odnosno djevojci, da se uljepša? A, dolazi sada mladić, između ostalog trašće da je vidi, ako fol nije vidio prije, trašće da je vidi, je li joj dozvoljeno da se uljepša, da obuče lijepu haljinu, da se našminka i ostalo. A bolje bi bilo da se umije sa sapunom, je tako? Najbolje. Našminkaju se, treba s da šmak. A, dakle, dozvoljeno je u granicama da se djevojka sredi. Dozvoljeno je u granicama da se djevojka sredi. Međutim, dakle, ne pretjerano. Ne preporučuju islamski učinjaci da se koristi šminka, jer šminka zna zavarati. Zna trenutačno malo oblik, jeli, izmijeniti. Pa dakle, ne preporučuju nešto mnogo. Ali dakle, da obuče lijepu odjeću, da se, jeli, pristojno obuče, da se dotjera da se ne čuje da je perutala piliće, jel tako, i ostalo, preporučeno je. Dakle, dozvoljeno je. Dozvoljeno Jer se spominje, dakle, u hadisima da su ashabike, kada bi istekao im pričak idet nakon smrti ili nakon razvoda, da bi se ukrašavale, da bi stavljale kanu, jeli? I na takav način dočekivale, dočekivale prosce. Bilo je dakle pitanje je li preporučeno, dozvoljeno prosu da povede sa sobom nekoga od muškaraca iz bližnje rodbine, dakle nije u redu, rekli smo. Zatim sljedeće pitanje, e, je li dozvoljeno prosu da ponese poklone, hedije, djevojci? Ima li u tome smetnje? Može li dakle da ponese samo samo ti čokolada, Volim te, ostalo. ako vidi ono još tri gotove, će odmah. Dakle, nema smetnje da se ponesu poklani. S tim da islamski učenjaci ne preporučuju, iako je to kod nas, kod mladića praksa, e, rekao sam, imajte stalno na umu. Dakle, da se ne ide u prosjedbu tek tako da se razgleda. Dakle, kod tebe postoji maltene prevladavajuće mišljenje da ćeš se ženiti sa tom djevojkom. Ostalo je još nešto da saznaš o njoj, da je pogledaš i ostalo i prosiš je. Pa dakle, tada u takvim slučajevima, kažu, nema smetnje, može se ponijeti poklon hedija, međutim, ne bi trebalo da to bude prsten. Hm? Ne bi trebalo da bude prsten ili neka druga hedija koja na sebi ima sliku jeli, i slično. Ali pogotovo, dakle, prsten, jer to nije naš običaj. To je kršćanski običaj. Zaruka, pogotovo kod prosidbe, kaže zaruka i dadne joj prsten. Zaručena. Čak islamski učenjaci imaju opasan govor vraćajući se na praksu muslimana po ovom pitanju. Po pitanju tog, kako se kaže, je li to prstena, kako se zove prsten? Friško ženjeno. Kako se zove taj prsten, ha? Bu, dobro, je, Ali uglavnom, dakle, taj prsten s kojim se zaručuju? Vjerenički. hajde, Nis. Dakle, imaju opasan govor. Ne do Bog da mlada skini taj prsten. Ili tako na drugoj strani on. A, odmah nešto će biti, neće doći do braka ili u braku. U braku, on je stavio prsten i ona je stavila i to se ne skida, jedino možeš osjeći prst, na takav način da skineš prsten. Ali da skineš prsten, ne. Dakle, to je problem. Poznati su vam hadisi u kojima se, hadisi koji govore o zlosutnji, o gatanju, zlosutnji, pa se tamo spominje tivele. I kaže se u hadisu da je tivele od širka. A pod tivelom se misli ono što spravljaju ljudi gatari, bazi, da bi zbližili muškarca i žena. Ili da bi rastavili. Ali da se koristi najčešće da bi zbližili. Jeli, da bi zavolili jedno drugo. Da bi živjeli u nekakvoj čvrstoj vezi. To zavisi od Allaha Prije svega. To zavisi nakon od tvog obhođenja, od njenog obhođenja, od tvoga pridržavanja za Allahov din, od njenog pridržavanja za Allahov din, za prava i obaveze koje imate jedno kod drugo. To ovisi. Hoćete li ostati u braku i kako ćete živjeti od nekakvih burmi, željeza i ostalo, ne. Pa onaj koji smatra i na takav način postupa, ha, ne smije ni po koju cijenu da skine, ni po koju cijenu da skine burmu, upada u ovaj hadis. I šejh Husemin, dakle, osvrće se na ovaj hadis i prilikom govora od tivoletu mine širk, od širk i tivala je, dakle, od širka i spominje, dakle, i ovaj detalj, taj vjerenički prste, koji na ovakav način se obhode prema njemu ne smije ni za živu glavu da ga skine. On ili ona. Oslanja se maltene na njega. Njena sreća i, njen, i njegov sretan život ovisi od tog prstena. Dakle, to je problem i Zato, dakle, nije u redu, nije u redu da se daje taj vjerenički, vjerenički prsten. Burma, kao što rekao, nije dakle od naših običaja, men te šebbe bi mine. Da spomenem još nešto. Hm? Spominjao sam ja to kad sam govorio ali braća i seke, sestre stalno to praktikuju. Vjenčanica bijela nije od našeg. Dakle, djevojka kada se udaje i oblači odjeću, neka obuče kako hoće, neka ne oblači bijelu. Bijela vjenčanica nije muslimanska odjeća. To je odjeća drugih. I oni naprotiv vežu uvjerenja svoja za tu bijelu vjenčanicu. Kao čedna. A ne prođe šest mjeseci, porodi se. Ostalo moderno. Ne nosi pet, šest mjeseci, postane... Pa kaže ono sad sedmanče, Sedmanča. Sedmanče. Čuj sedmanče. Sedma, sedmanče, a dijete se rodilo sa tri kile i 800. A? Pa oni kažu, dakle, ona djevojka koja obuče, to je e, njihovo ubjeđenje, kršćansko vjerovanje, dakle, da djevojka koja oblači bijelu vjenčancu, da je ona čista, jeli, da nije učinila nikakvog grijeha i, i, i. Nije u redu, dakle, da mi u tome slijedimo. Naše su, inša Allah, daleko, daleko čišće i ne treba na takav način dokazivati i pokazivati. E, nakon ovoga, ne znam da ima više pitanja, dakle, dozvoljeno da se ponesu pokloni. Samo da ne bude, dakle, u ovom obliku. Šta biva s poklonima ako ne dođe do svadbe? Ako se razvrgne prosidba, zaruče se prije svega je u redu da se odustane nakon što se zaruči. Je u redu da se odustane od svadbe, da se razvrgne i gotovo. Hm? Pa kažu, ako ima osnovan razlog za to, u redu je kako. Bolje dakle odmah se razići, se ni stupilo, ovo prosidba nije uopće sastavni dio braka, bolje sada razići se nego kasnije u braku, problemi, pogotovo djeca ako dođu i slično. Ne. Bolje dakle, ako postoji osnovan razlog, nema smetnje se razići. Ako nema nikakvog razloga, pokuđeno je. Jer je e, prosidba neki vid obećanja, a nije u redu, nije svojstveno muslimanu da pronevjerava obećanja. Da pronevjerava obećanja, to je svojstveno, to je svojstveno licemjerima. Kada Allahov poslanik alihi salocom kaže, jeli, da spominje tri, u drugom citatu četiri, znaka munafika. Doista su tri znaka munafika kada govori i laže, kada obeća iznevjeri. Kada mu se nešto povjeri i to također pronevjeri. Pa dakle, nije to svojstveno. Ja ih aladine amnu, lime te kulune kebure doista je kod Allaha prezrano, o vjenci, zašto jedno govorite? Govorite, stupili, hoćete da stupite u brak, radite potpuno drugo. Nema razloga za to, da radite nešto drugo. Kako je Allahu prezrano kada jedno govorite, a drugo radite. Dakle, ukoliko nema nikakvog opravdanog razloga, onda je pokuđeno. A može biti, ha? može biti i zabranjeno odustajanje. Kada? Kada dođe drugi prosac iz Njemačke sa Merđom, ona a? pa ona odustane, odustane mala, a ona odustane. Dolazio neki skroman brat, imam neku prosječnu paticu, živim s babom, s majkom i tebi je da zna živit. Tako dođe neki drugi, ah, imućni, dođe sa platom, dobrom, njoj je tada haram. tako dakle, ona će vjerojatno odustati. Euri su u očima procvjetali, progledali, ona će odustati, ali neka zna da ju je haram. Da će zato biti grešna. Da će zato biti grešna. Ako je bila pristala i maltene ne dogovorili, zaručena, dogovorili datum ženitbe i dođe neki drugi nije znao, ali ona znala. Ako taj drugi brat nije znao da je ona prošena, nisu vijesti došle do njega, nije se obznalo, zna ona da je prošena i maltene da je dala pristanak. Pa dakle, tada kažu islamski učenjaci da je, da je zabranjeno. E, šta biva sad s onim poklonima? Kažu islamski učenjaci, kažu islamski učenjaci, dakle, da ti pokloni mogu biti dvojaki. Dakle, prosidba i prosije i donosi joj poklon. Dakle, isprosije i ona pristane i tada joj donese poklon. Pa kažu, taj poklon. Ta hedija može da bude, dakle, ili doista hedija poklon, ili dakle da bude jedan dio mehra. Jedan dio mehra, Meh se može dati prije, može se dati poslije, preporučeno je jedan dio da se da prije, prve bračne noći, jeli, a ostalo može kasnije. Ako može čovjek da da sve, to je najbolje. Ako ne, dakle, može jedan dio prije, jedan dio poslije. Pa dakle, ukoliko mladić dolazi i prosi i djevojka pristaje, i tada joj daje ogrlicu, naruknicu. I to ulazi u dio mehra. To ulazi u dio mehra. Ako ha, dođe do prekida zaruke, onda mladić ima pravo da traži. Jer nije uopće došlo do braka. Taj mehr je radi braka. Taj mehr je za brak. Nije došlo do braka. Mladić ima pravo da traži nazad. Ukoliko je riječ o poklonima, onako, dao od sebe mladić, znači nije, nisu rekli ovo je dio mehra, već je dao od sebe kao hediju poklon, ima više mišljenja, da vas ne zamaram time, na kraju kažu da je najbolje, da je najpreće, ono na čemu se duša smiruje, ukoliko je on odustao, da pokloni ostaju kod nje. Govore dakle i o vrstama tih poklona. Da li, dakle, ona je potrošila je uništila taj poklon, ne znam, iskoristila ga ili ostaje kod nje i slično. Da li treba da vrati poklon ili treba da vrati vrijednost slično. Uglavnom kažu, ako je mladić odustao od ženitbe, onda to ostaje njoj. Ako je ona odustala, ako je ona odustala, onda dakle treba da vrati, da vrati taj poklon. Otprilike, dakle, to bi bilo ono najbitnije po pitanju propisa i adaba prosidbe. Uz Allahovu dozvolu nakon ovoga, ha, nakon što se isposi mlada, treba poraditi na uvjetima, ostalim uvjetima da bi brak bio ispravan. Pa ćemo ako Bog da u našem narednom predavanju govoriti o ruknovima, temeljima braka, sastavnim dijelovima braka i uvjetima ispravnosti braka. Da bi brak bio kod Allaha ispravan. Da muškarac i žena ne bi živjeli u zinaluku, u bludu. Dakle, šta je potrebno da se ispuni prilikom sklapanja braka, da bi brak bio ispravan kod Allaha subhanahu wa ta'ala, o tome ćemo ako Bog govoriti sljedeći put.